I zato Allah subhanahu wa ta'ala nagovještava vjernicima na Dunjaluku mnoge radosne vijesti. Pa kaže uzvišeni wa uhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fethum qarib. Obeširil mu'minin. I drugo ono što vi sve volite. A prije toga Allah Đelešanu opisiva onaj svijet i džennet. I šta će dobiti oni koji se budu borili na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Pa jedni će definitivno dobiti šehadet. Dobiti džennet kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A jedni će još morati da pričekaju na ome svijetu. Pa Allah one koji ostaju na ovome svijetu raduje sa tim mnogim dobrima ono što ljudi vole. Pobjeda od Allaha subhanahu wa ta'ala. I mnoga osvajanja i ulazak mnogih ljudi u islam. A ti obraduji mu'mine. Moram vam prenijeti zajedno sa vama podijeliti jednu veliku radost. Naime, mi smo juče bili u prilici kada je došao mladić sa 20 godina potpuno svjestan, pametan, završio srednju saobraćajnu školu i hoće da mu njegov putokaz bude islam. Otac mu je bio katolik, a majka srpkinja, a njegova će vjera od juče je počela biti islam, potpuno svjestan i sa svojom odlukom, bez ikakvog prisiljavanja, izgovorio je najveće riječi istine. Potvrdio je da nema drugog Boga svema Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik, sam je sebi odabrao ime Harun, Zaista lijepo ime. I kogod ima takvo ime, vidimo kod njega visok nivo, lijepog ponašanja, lahkoće u govoru i podnošljivosti u društvu. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala sa ovog časnog mjesta da ovo bude samo uvertira, a nagrada velika ovom bratu muslimanu Zato što je sebi odabrao islam, a pouka i poruka svim onima koji to još nisu, da prime islam i uđu vidi lillahi efuađa. Uđu Allahu vjeru skupinama. To je za one koji nisu nikako deklarativno muslimani. A za one koji se bucaju prsa i kažu da su muslimani i deklarišu se kao muslimani, i sebi njima i kažemo vratimo se istinski svome biću. Radost je velika bila i uvijek će biti kada čujemo ovakve informacije. Kao što se prva zajednica muslimana obradovala kada je čula da je El Paruk Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu taj veliki ashab simbol hrabrosti pronicljivosti Omer primio islam, a najme kružilo je nekom. I ljudi su nešto bili načuli da, osma, da Omer razmišlja o islamu, pa je bila konstatacija prije će Omerom magarac primiti islam nego Omer. I ovo je pouka nama da nikada ni za koga ne gubimo nadu za Allahov pomoć i da uvijek gajimo, i na, gajimo nadu da će kad tad neko ili skupine vratiti se Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako je i bilo. Došao je taj veliki omer koga se iblis bojao. Koga su se kasnije mnogi muslimani zbog njegove veličine i njegove mišića jer kažu kada bi omer jahao magaca od koljena bi se vuklo po zemlji. Pa je morao razuvjeravati muslimane da su muslimani rame uz rame ediletin ale mu'minin da musliman ne smije da straši vjernika nikad nego mora mu biti prostirač mora biti ponizan pred mu'minom bez obzira kolike mišiće imao pa su shvatili muslimani da je Omer samo supermen među njima uz Allahovu pomoć i da će on biti taj koji će krčiti puteve gdje ne mogu oni slabići. Tako je i bilo. I vi znate da je jedini ashab koji je javno učinio hijđu iz Mekke u Medinu bio upravo taj veliki Omar ibn Khattab rabi Allahu ta'ala anhu. Rekao je mušicima Mekke ko želi da ga njegova majka više nikada ne vidi neka stane Omerom koji sutra pakuje svoju jahalicu i kreće putem hijđne. I zato je nama drago kada čujemo da se neko vraća dinu, da neko prima islam, to je obostrana korist, korist za muslimane, jer to dokaz ljepote i snažnosti ovoga dina. I mi vidimo svakodnevno da ova vjera, pored toga što su tolike islamofobije protiv islama, sve više popunjavaju redove ove vjere, veliki i krvlju i mesom sinovi, i koji su bili muslimani i koji su se deklarisali ili nisu bili muslimani, ovi se vraćaju dinu, a ovi mijenjaju opciju, neka nam bude prijatan islam i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas u ovoj lijepoj vjeri ustabili. A mi idemo dalje sa našim ciklusom gdje tabirimo Kur'an i tražimo riječ takva tražimo liječ takvaluk, želeći da što manje sultan ima sa nama posla, jer čovjek koji bude bogobojazan i koji se može prepasti kada mu se kaže boj se Allaha, neće sa njim kadija plaho posla imati, jer on će biti svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda i da je uvijek pod video nazorom Allaha subhanahu wa ta'ala kome ništa ne može promaći Jer je Allah subhanahu wa ta'ala al-basir, onaj koji sve vidi, al-alim, onaj koji sve zna, al-raqib, onaj koji sve nadgleda, Allah subhanahu wa ta'ala i ništa mu ne može promaći. Ono što nas polako hvata jeza jeste smo mi u ovom ciklusu pri kraju. Evo nas u zadnjih stotinu stranica u kojima ćemo još istražiti riječ takva, zadržati se skromno i nešto kazati o tome, ali mi nikada Kur'an ne možemo iscrpiti. Mi možemo samo drugu ciklus temu najaviti i takav je Islam, samo iz jedne bašte u drugu baštu i to je sve na ome svijetu, a vidjet ćemo šta je Allah Đelešanu tek pripremio za one koji budu istini Allahu i robovi. Kaže uzvišeni u 51. ajetu sure Duhan, Duhan, kaže Allah Želešanuhu innal muttaqina fi maqamin amin. Oni koji budu bogobojazni, koji se budu Allah subhanahu wa ta'ala bojali, oni će biti na sigurnom mjestu. Muttaqija, bogobojazan čovjek, uvijek je siguran. Jedne prilike kada su došli Rimljani da traže predsjednika države, Omera radijallahu ta'ala anhu, pitali su ljude u Medini gdje vam je taj predsjednik, kontajući da će ga uputiti ka nekoj velikoj palači, nekom velikom, ogromnom zdanju koja se predsjedništvo zove. Pa su mu rekli muslimani, vidite tu, po hladovima poslanikove džamije, tu je negde Omer, halifa muslimana. Pa su zaista tako i primijetili. Došli su, a Omer spava Kajlulu. Opustio se, nema obezbeđenja, nema sekretarice, nema... Predao se Allahu subhanahu wa ta'ala. Potpuno siguran da ga Allah čuva. Što ne znači da musliman ne treba tražiti zaštitu i u ljudskom domenu. Pa kada su to vidjeli kršćani, rekli su inneke adilt zaista si ti pravedan thumme nimt a zatim si mogao zaspati a zatim si mogao zaspati znači čovjek kojemu je znači njegova svijest smirena i nije obtenečen da će ga tražiti oni kojima je dužan da će ga tražiti oni koje, koje je uvrijedio ili povrijedio ili na vagi zakinuo takav može da zaspe. A koji je okrumpiran, vidjeli ste kako mu samo ulazna vrata izgledaju po nekakvi 5-6 zbrava. Sam se jadnik nekada ne znam ključati od straha, od ljudi. A da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, mogao bi samo da pritvori vrata uz Allahu pomoć. Jer Allah garantuje sigurnost onima koji budu bogobojazni. Da li Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ađađije 19. ajetu kaže Innehum nam ljubnu anke min Allahi še'a o inna zalimina ba'duhum eulijau ba'd Wallahu valijun muttaqin Kaže jer, jer te oni nikako ko oni silnici ne mogu od Allahove kazne odbraniti nevjerici jedni druge štite Allah štiti one koji se boje i koji se grijeha klonu. Znači, Bogu bojazan čovjek, to je priroda čovjek koji zemljom hodi. Allah takvog štiti, a koga Allah subhanahu wa ta'ala štiti, nikoga ne može sklonuti sa dunjaluka, ni ubrzati, ni usporiti njegov ni odlazak, ni dolazak. I to mi vidimo danas na dunjaluku sav se svijet skupio oko skupine muslimana muđahida. Što i ne zataru? Što ne skončaju više sa talibanima? Što ne unište muslimane u Iraku, u Somaliji, u Čečeniji i drugim mjestima? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar i on pomaže vjernike wa kana haqqan alejna naslu mu'minin. Jer pravo Allaha subhanahu wa ta'ala da će neprestano pomagati, da će Allah želešanuhu neprestano pomagati vjernike. Idemo do sure Muhammed, sure El Qital, sure koja govori o džihadu i borbi. U njoj Allah Đelešanu opisiva džennet. Svaka duša voli da vidi kako će naplaćivati, šta ga na dunjalu čeka, I zato danas ljudi čak i vjeru prodaju. Čak i vjeru prodaju zašto? Za nešto što se ne jede. Jeste vidjeli ko da je uzo čup zlata pa sjeo fino zasjeo na etahijatu ili na turski pa počeo da jede zlato. Ne jede to ne nezgledo. A kamo li onda euri ili dolari prljavi? To je samo sredstvo. I ljudi počnu da obožavaju Sredstvo a ne smije se ništa obožavati sem Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tamam da zlato i srebro i dukati i dolari i euri i ovi naši kaemovi da imaju takav ukus i okus, opet to je sredstvo, ne, nije ilah, nije stvoritelj kome se jedino sežda čini. Pa Allah Đelešanu opisiva džennet i opet ističe te bogobojazne mu'mine, šta to njih sve čeka i na onome svijetu. Pa Allah Želešan opisiva te dženecke rijeke. Ljudi najuđu pored une koji nisu s ovih krajeva, pa se dive. I onda kada čuju da je plaho ledena i da se puno ljudi oledenilo, onda opet, kaže, neko na teče sretno je bilo, a ja ću se pripremati za džennetske rijeke. Metelu dženneti leti u'idel mutakun, fiha enharu min majin gajri asinin, u enharu min ledenin, lem je te gajel ta'amu, u enharu min hamni ledeti li šaribin, وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوء ماء حميما وقطعت أمعاء أمعاءهم أمعاء أمعاءهم Kaže učinje Allah subhanahu wa ta'ala, opisivajući džennetske rijeke. Kaže, zdad je džennet koji je obećan kome? Onima koji se Allaha boje. U kome su rijeke od vode ne ustajale. I rijeke od mlijeka, nepromjenljiva okusa. I rijeke od vina, prijatna onima koji ga piju, znači nije, ne boli glava od toga i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima svaku vrstnog hoća i oprosta od gospodara njihova, sad je to sve isto kao patnja koja čeka one koje će u vatri vječno boraviti, koja će, koji će užarenu vodom pojeni biti od čega će crijeva i želuci pucati. Allah nudi jedno, prijeti drugim, kada bi naj većem beduinu, čovjeku koji nije prosvjećen, ponudili nešto što je dobro. Zamislite na Dunjaluku da čovjek ima lijepu rijeku iz koje može svakodnevno da pije, da ta voda ne mijenja okus, da nije ustajala. A zamislite onda da je to mlijeko Ovdje se spominje leben, jer je još, jogurt je bolji od mlijeka. Sanjiv želudac manje posla ima. Pa haj sve to nekako. Ali zamislite rijeku od vina. Prijatna, letati li šari vin? Prijatna onima koji ga piju. Čovje danas popije tri pive i ne zna potrebiti svoju kuću. a vino zovu predjelu. I onda vidiš ljude kako čini nered na zemlji. I zato je Allah dao alternativu, dao je na dunjaluku prijatna pića i jela o čemu govori. A zamislite isto tako rijeku od meda. Procijeđenog. Znači, nema sača, nimalo. Nema šta da ti opterećava tvoj želudac. Pa kada budeš vakao da ti to bude teško, za preradu, nego čisti med, procijeđen, u tečnom stanju. Znači, rišak nije još doživio nikakvu kristalizaciju. Za koga? Za one, kao kaže uzvišeni, vuidel mutakun, pripremljene za mutekije. Ove rijeke su pripremljene za bogobojazne. Pa šta te to privlači? Imaš i na dunjalu ko ovo ne imaš. Vjeruješ u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala? Moraš. Ako ne budeš vjerovao, u džahennemu mjesta ima. Ako budeš vjerovao, jer se to tako samo do dženneta dolazi, sil atullahi il galije, jer je Allahova roba skupa, sil adullah il dženne, Allahova roba je džennet. Hoćeš vizu za džennet? Nema bez petice, bez beš vakat namaza i ostali propisa, kao što kazao juče novom muslimanu. Evo vidiš, dragi moj brate, lako je izgovoriti riječi istine, ali ovo povlači za sebom određe, određene ostale šartove i ruknove i farzove. Ti si ušao, prihvatanjem ovoga postaješ musliman, negiranjem ovoga postaješ nevjenik, možeš ovo zanegirati, da šutiš. Ne moraš da budeš izlazio iz dina, kazati ja više ne vjerujem Allaha. Samo da uradiš ono što priše tvoj din i din će biti pobrisan kod tebe. Pa zato, draga moja braćo, budimo bogobojazni. To je ono što je viza za budućnost i čime ćemo se umiriti našem, našem gospodaru. A zatim, Allah subhanahu wa ta'ala u 36. ajetu sure Muhammed govori šta je ovaj dunjaluk. Evo bili smo malo u džennetu, simbolično. Evo sad se ponovo vraćamo na dunjaluk da vidimo šta je u stvari ovaj dunjaluk. Neka nam ga opiše Allah subhanahu wa ta'ala jer on je stvoritelj dunjaluka i on najbolje zna šta na ome dunjaluku ima. Kaže uzvišeni إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتكوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم Život na ome svijetu je samo igra i zabava. Ako bude vjerovao i Allaha se bojao, on će ga nagraditi. I kod Allaha Đelešanuhu vaša djela neće biti zanemarina. Imaćeš nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači šta je ovaj život? Evo Allah Đerlešanu ga sveo u dvije riječi. Innamel hayatu dunja lahu wa la'id. Znači igra i zabava. I kada bi vi sveli sam ovaj dunjaluk, šta ljudi danas radi? Samo igraju i zabavljaju se. Pa zato mi muslimani, vjernici i praktičari želimo čak i zabavu koja je dozvoljena da je pretvorimo, da ne bude adet, nego, nego da bude ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين A zatim idemo do društvene sure koja se zove El Huđurat. Sobe. Poslanikove sobe koje su bile oko, pos, oko poslanikove džamije, sallallahu alaihi wa sallam. U ovoj društvenoj suri, sama riječ društvena sura, ova sura rješava međuljudske odnose. ova sura štiti ljude da ne zapadnu u razne svađe i belaje. Ova sura je puna edeba prema Allahu Đerlešanu, lijepog obhođenja, prema poslaniku Ali Salatu Oseram, ljudi mu'mina jedni sprem drugima i ostali ljudi koji nisu mu'mini vjernici, sve je to ovaj din regulisao i zato se samo treba Allahovim putem krenuti počinje Allah subhanahu wa ta'ala u lijepu suru pa se obraća vjednicima koji bukvalno u pogledu dina vjere ne smiju ni jedan korak napraviti nepromišljeno. U ovoj vjeri je sve promišljeno. Ne smiješ napraviti korak naprijed dok zato ne upitaš Allaha i njegova poslanika. Ovo nije din da se fokusira. Ovo je din da se slijedi. Tvoje je da slijediš koga? Onoga kome ne možeš naći prigovor. Ne možeš naći grešku Allahu subhanahu wa ta'ala. A ne možeš naći ni grešku u pogledu dina. Njegovom Resulu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Koji je ostavio čovječanstvo u svakom pogledu bez teksta. Pa da ne bi imao kakvi predrasuda, ko to mene vodi? Vodi taj najbolji musliman, svih muslimana, najbolji poslanik svi poslanika, najbolji moralista svih moralista, najbolji imam i nikada se bolji pojaviti neće. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, najbolji muž, najbolji muđahid i samo najbolji. I nema definitivno više prostora za sumnju, osim da se pokoriš Allahu subhanahu wa ta'ala kako? Sleđenje Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, nemoj ti da svojim dijelom svojim govorom ili svojim gestom kažeš da Muhammed sallallahu alejhi ve selleme nije u vjeru dobro dostavio, pa ti trebaš nešto o sebe da pokažeš bolje. Pa kaže uzvišeni ja iju alledine amenu, la tuqaddimu baina jede illahi wa rasuli, Wattaqullaha Allahe, inna Allahe samijum alim. O vjernici, ne odlučujte se ni na što, ni na jedan korak, dok ne upitate Allaha i njegova poslanika, I bojte se Allaha Đelešanuhu i znajte da Allah zaista sve čuje i sve zna. Zamislite sada umet koji broji milijardu i kusur muslimana. Da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, da li bi muslimani u Palestini bili prepušteni sami sebi? Da li bi nas moglo zadesiti ono što je nas kao naciju bošnjake zadesilo na ovim prostorima? Da li bi se sinovi krmača i majmuna izvijavali na naš račun? Ko treba da predvodi ostali? Onaj koji ima najviše vjere, onaj koji ima najviše morala, onaj koji ne smije mački zulum činiti, mrava bez opravdanog razloga zgaziti, nikome se zulum ne smije činiti, bez obzira bio on vjernik ili nevjernik, pa ko će po ovome kodeksu živjeti? Jedino oni koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, za kojima ne treba svaki minut policajac da ide i da kaže može malo isprave, opet si napravio prekršaj. Takav isprave svaki dan pokaže, pokaže Allahu Đelešanuhu, bude dobar sa Allahom Đelešanuhu i ostali ljudi budu mirni od njegove ruku. U kodeksu ponašanja u ljudskom domenu najljepše se moramo ponašati. To je prioritet svih prioriteta prema Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Naše poslaniku koji je šart za ulazak u džennet ovoga ummeta neće ući u džennet nikog od ovoga ummeta ko ne bude slijedio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Par Allah zabranjuje čak u društvu Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme da povisimo svoj glas. U ovom slučaju da omolovažavamo njegov sunnet citira se nešto iz sunneta, ili se govori o poslaniku, ali se ratu o a mi govorimo o nekim drugim stvarima koje su možda čak i haram, idu najmen ruku, manje bitne i nisu nikako za to prela i sjela. Zato nam Allah zabranjuje da podižemo ton i ovo je ob obraćanje ashabima, a preko ashaba nama do sudnjega dana, kaže uzvišeni, إن الذين يبدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله يزبراني يا أيها الذين عنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي O vjernici, nemojte podizati ton i glas iza glasa Allahu aposlanika alaih salatu wasalam. I onda nudi ogromnu nagradu Allah subhanahu wa ta'ala ko se drži toga. I mi smo davno kazali, ali nije odgore ponoviti, da je takvaluk izgraditi štit između sebe i onoga što je Allah zabranio. Regulator koji te reguliše u datom momentu da osjetiš da je nešto grijeh i odmah to prekidaš. Ne gledaš u grijeh, ne te ništa u grijeh. Znači to se sve ukupno zove zid, takva bogobojaznost, to sve Ne radiš. Zato što se Allaha bojiš. Nije to ograda u kojoj ima puno željeza i betona. Pa ti pokušaš, ono ti ne da. Ne, ne, ne, ne, ne. To je simbolična ograda koja je nevidljivog karaktera. Ali kada imaš ti šansu da to uradiš, sjeti se Allaha subhanahu wa ta'ala i odmakneš se od tog harama. To je dokaz da si bogobojazan i privrežen Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže oni koji sačuvaju se od toga, Allah će takvima, znači, samim tim postupkom, amtahan Allah kurubahum li takva. Allah će njihova srca napuniti takva Samo ti še malo pričaš. Pa vidjeli ste kad čovjek galami u nekom društvu, prvo je teretan i onim zidojima i ona fasada plastična počne da se remeti. Pogotovo ko ako nema edeba pa ružne riječi izgovara. Pa djeca ga se prepadnu, pa bježe onda od njega. Pa ljudi kažu, sve u redu, samo mi daleko mu kuća od moje bila i tako dalje. Međutim, kada lijepo govorimo, onda smo interesantni. I onda nas ljudi voli i nismo teret u društvu i jedva čekaju ljude se sa nama susretnu. To je poruka Islama. A šta mislite onda prema poslaniku, ali salatu wasalam? Ovo je, znači, srce puno takvaluka. Lehu mevu firatun, I ne samo to, nego je oprost od koga od onoga koji oprašta Allah Želešanuhu. U Eđun Albin i velika nagrada. Kud većeg hajda samo da uđeš u džennet i da nemaš grijeha. Tamam, kad ne bi ništa drugo bilo. Ne, ne, ne, ne. Najsilovašniji džennetlija koji će zadnji ući u džennet bit će bogatiji od svi vladara na Dunjavu koji deset puta više od toga. Pa pokušajte onda prognozirati koji, koju koji imetak ima jedan černetlija, a ne mora na Dunjalku da bude nikakav činovnik, niti kakav političar, niti kakav bogataš, dovoljno da bude bogobojazan Allahov rob. A zatim Allah Želešanu ova sura sama sebe objašnjava. Pojašnjavam jedan jako bitan moment koga dobro moramo razumjeti. Danas je Rasul među muslimanima. Danas muslimani kao da je popularno da sve ne možemo pogledati očima, da ne možemo jedna drugom sve vam nazvati. Mrzimo se kao što je naređeno da nevjednike mrzimo. I u tome se naslađivamo. Allah nije tako naredio. Nije rekao o vjernici morate biti braća. Nego se to podrazumijeva. Znači samim tim ako čovjek ispravno vjeruje ako je poredao karike imana islama kod sebe, neće zapeti na ovom, na ovom iskušenju. I ovaj će mu segment islama biti normalan. Može u datom momentu zapasti čovjek u krizu, pa da stekne obratu muslimanu suvo dan, ružno mišljenje, zatrudnio neki informacija, pa porod nijedan nije lagan, jel tako? Ali, mora da se vraća opet. Svaka žena kada se porodi i napati se, opet kasnije to zaboravi i pređe preko toga. Kako onda vjednik musliman da ne prođe preko veliki uvreda i prolijevanja krvi ne do Allah? Ogovaranje i ostalo muslimani su braća. I zato Kur'an samo konstatuje Inneme l-mu'minuna ihva fa aslihu baina havajkum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaže zaista muslimani su biva ono ko se razumije ili vjeru braća. Popravite stanje dvojice braći i bojte se Allaha Đerlešanu da bi vam se milost ukazala. Znači, čita proces nema, mene ovo ne interesuje. Nema dolijevanja vatre na gorivo. Nema prenošenja gibeta i namima, nemimeta, još više povećavanja mržnje. Nego u tom momentu je dozvodeno i slagat. Da bi pomirio dva vrata muslimana ima li nas na ovome polju? Zato nam Allah u ovoj društvenoj suri, a sama riječ društvena, znači nema društva ako nema ovakvih principa, a ovo je sve vodilja bogobojaznost.